Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan nudi sljedeće aktivnosti za žene svih uzrasnih dobi. Sufara, uvod u koransko pismo, teđvid, pravilno učenje Korana, učenje na pamet 30. i 29. džuza, učenje na pamet 28., 27. i 26. džuza, hivz, učenje na pamet ostalih džuzeva uz aktivno ponavljanje naučenog. حينما رددت يا رب العباد Učenje hatmi, čitanje Kur'ana od početka sa ciljem ispravljanja eventualnih grešaka i upotpunjavanjem teđvitskih pravila. Učenje arapskog jezika, prvi i drugi stepen. Edukativni vjerski program namijenjen tineđerkama iznad 14 godina uz radionce i druženja. Podučavanje djevojčica do 14 godina sufari, teđvidu, učenje sura na pamet uz adekvatan mektepski program, kao jednomjesečne radionce koji će obuhvatati kreativne sadržaje. Dopunska nastava iz školskih predmeta, čuvanje djece od 1 do 9 godina u toku aktivnosti udruženja uz igru, edukativnu vjersku nastavu, jednomjesečne radionce. Porodično savjetovalište, to jest konsultacije sa stručnim osobama vezane za nedomice i poteškoće u komunikaciji sa djecom, supružnikom i tako dalje. Vjeska i edukativna predavanja svakog petka od 18 časova, zajednički izleti i ftari. stipendije za studentice. Ono što je važno naglasiti, za učenice je obezbjeđen prijevoz za dolazak i povratak. za sve one koji žele osjetiti ljepotu slušanja posljednje objave Kur'ana veličanstvenog i sami naučiti i pravilno izgovarati njegove ajete, ono što znaju utvrditi i još novog naučiti, biti dio bogatog kulturno-edukativnog sadržaja kroz stručna predavanja, naučne tribine, druženja, seminare, tečaje, izlete i putovanja, kroz igru i zabavu u samrevno opromljenoj graonci pružiti svojim najmilijim ljepote islamskog odgoja, Zbog svega spomenutog i još mnogo toga, posjetite nas u savrano uređenim prostorijama Udruženja građana Bejan. Adresa ulica Ramiza Salčina broj 27, takozvana Roza kuća, 71.000 Sarajevo. Sve informacije možete dobiti putem sljedećeg telefona 033 235 749 vikendom i srijedom od 10 do 14 sati 061 570 197 ostalim danima i 061 44 879 ostalim danima. Hvala na povjerenju Udruženja za odgoj i edukaciju Bejan. اختشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulina, nabijel aminu ala alihi wa sahabihi ajma'in, thumma ima bata. Mi imamo ovdje skupinu pitanja. Možda ovo što ste postale sve ste dovoljno, jer bojim se da neću moći znači odgovoriti više od ovoga. Pošto ja imam večeras predavanje i morat ću, znači, eto, ovaj period, znači, morat se držati termina nekako, nećemo, znači moći ostati duže, pa možda je ovo dovoljno što ste napisali. Imamo ovdje pitanje, kaže se, salamu alaikum, da li je dozvoljeno ženi putovati bez mahrema, ali u prisutstvu dvije ili više žena, na primjer u posjetu rodbini, tačnije Sarajevo Jablanica, to je oko 83 km. To je tačno e, granica puta. Islamski učenjaci ili većina pravnika kada govori o putovanju, oni kažu Aleikum salam. Oni kažu da je to znači ovaj put koji je a, e, dalek a, e, na toj razdaljini 80, kažu približno 85 km. Pa kada bi bili 80 i 75, sve to približno 85 km, to bi se tiralo putom. Tako da, žena ne može putovati ovaj na put sama a, to je zabranjeno neispravno ono gdje neki učenjaci neki učenjaci dozvoljavaju da ide na hač bez mahrema a u protivnom znači da putuje samo da bi išla posjeti nekoga je slično tome, to nije dovoljno razlog, mora znači imati mahrema sa sobom muža, brata, oca ili već nekoga drugog sama, ne smije putovati, to je zabranjeno. Da li je žena obavezna da se informiše o tome da li se u bolnici u kojoj ide da se porodi, da li ima znači, ženski doktor, u vojnoj bolnici ima jedna doktorica i I zbog toga se često može desiti da muškarac porađa ženu. Svakako, žena je prije poroda dužna da se informiše. Da gleda, znači, gdje se može, inform, gdje se može znači, ovaj, e, poroditi, ili gdje može poroditi doktorica, ovaj i gdje su je znači uslovi najbolji u tom pogledu i ne treba znači to propustiti tako slučaju pa kada dođe znači što mi kažemo 5 do 12 onda znači e, trči lijevo trči desno traži gdje ima ko ima nego da, da, da se raspita iako koliko god da se raspita ona ne zna kada će se poroditi ne zna ko će biti u smjeni može da li tu smjeni da ima ni jedne doktorice Iako koliko znam gore na Košovu da paze na to da mora biti e, po, po, po zakonu, po pravilniku da mora biti žena. To je ono što znam, možda griješim, ne znam, to možete provjeriti, da mora biti žena. Ali pa kad se desi, jeli, ovaj, da ne znam, da nije došla na posao iz ovog onoga razloga, da su godišnje odmora, može se svašta desiti. Ali prije toga treba se raspitati i vidjeti. To nije loše. Pa čak nakon toga dogovoriti, gore imaju sobe posebno u koševu, mogu se dobiti za pokrivene sestre i tako dalje. Bojat se Allaha koliko možda će zade se sestra koja, koja nosi nikab, koju nikad muškarac nije strani vidio, da će morat porodit muškarac. Allahu dragi, jel, ne može se pobjeći od, od ono što je nužda, nužda je, ali prije toga da mi se raspitamo i da uradimo ono što je do nas, ovaj, to je svakako jeli, obaveza. Tako da ne treba znači o tom, u tom pogledu biti nemaran i to bi trebalo biti znači ovaj posao muža prije nego žene. Jeste. Da li dozvoljeno ženi da uči i kamet kada klanja u džematu sa muškarcem svojim mužem? Ne, neće ona klanjati. Ona neće učiti ni ni kamet, nego to čini muškarac. Žena ako klanja sama za sebe, onda može pručiti sebi kamet. Može pručiti jezan. Nikakve svetje nema, znači klanja sama da pruči jezan i kamet, ali joj to nije obaveza. Ženi to nije obaveza kao ili kod muškarca propis drugačiji. Znači, ovaj, Ibn Omer kada je pitan da li da žena uči jezan, kaže i Ibn Abišejbe bilježi u svome, sa, u svome mustedu, oproste, u svome e, mustadnefu sa vjerozostojnim lancem prenosilaca, kada Ibn Omer upitan da li da žena uči ezan, kaže e enha an zikrillah, kaže zar će zabranjivati da se Allah spominje. Pa nema smetje da žena prouči, znači ima predaja od Ibn Hazma ovaj, u, u Muhalla, dijelu od Muhalla, da je u Museleme i Aisha da su učila ezan i kamet, iako su neki učenjaci prigovarali tim predajama, uglavnom to ženi nije obaveza, ako želi proučit će, u protivnom ne mora. Ali ako klanja sa mužem u džematu, on uči jezan i kamet, jest. Odjeća žene pred drugim ženama i pred muškarcima mahremiju. A, ovdje imamo mišljenje većine islamskih učinjaka koji kažu avret žene pred drugim ženama je a, od pupka do koljena. To je avret žene. I kada govori o avretu žene, spominje općenito da je to kao kod muškarca. Vraćujući se na argument. argument vraćajući se na argument. A Allahu Teala nam ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka da je avret žene mimo ovoga što je kazala većina učenjaka. <clears throat> A, ovo bi značilo kada bi došlo, ja se izvinjam što ću ovako ovo kazati, ali da vam predstavim sliku kada bi došlo 15 žena u, u, u u jednu halku, u, ne znam, goste kod jedne sestre, i obukle se i pokrile između pupka i koljena, a drugo otkriveno, one bi znači nisu uradile stvar koja je pogled, uradile su stvar koja je mubahi dozvoljena. To je neispravno. Ispravno je da je, da je avret žene, znači mjesta abdesta ili malo ako se na to doda. je Allah kaže, vola jubdine zinete hun i neka ne pokazuju svoje ukrase ukrase, znači mjesta na kojima se stavljaju ukrase, znači kosa, glava, kosa, vrat i ono što pada malo ispod vrata, taj gornji dio gore, al tako, e, grudi, jel tako, koji može biti otkriven, ovaj, tu dolazi, jel tako, ne znam, ogrlica i sve sl. tome, jel? Na ruke, znači ruke, to su sve ukrasi, e, do, do, do lakata, ili neka ulema je to protumačila, mjesta koja se peru pri abdestu i da se na to malo doda pa ruka, znači podlaktica da bude nešto nadlaktice da bude otkriveno ne smeta. Ovaj e, isto tako znači noge znači iznad znači jedan dio potkoljenice da bude otkriven, jer to su neka žene nosile davno, ja tako one halke na nogama. Ovaj e, i to je danas poznato, je tako ukras žena, to nije bidati, ni novotarija, žena se može tako ukrašavati, nema smetnje. Ovaj to je ono što će otkriti a neće znači otkrivati ovaj e, više od toga narod što neće to otkrivati kako ni pred ženama tako ni pred svojim mahremima da hoda u tjesnoj odići ima žena dođe onim helankama one one uske o, sve što se može odcrtati dođe pred svoga brata to je zabranjeno To je ispravno. Nije niti pred dijete koje razaznaje i tako dalje. Nego znači da preko toga uvijek ima neka kakva tunika koja pada znači dole prema koljenima, znači to je da pokrije znači onaj dio koji bi trebao biti ocrtan i sl. tome. Tako da žena znači pred e, ženama i pred mahrenima znači otkriva mjesta koja se peru pri abdestu i da malo na to dodane smeta. To bi bilo, to je jedan rivajet od imama Ebu Hanife i to je, to je mišljenje u Allahu Teala Alem, znači ovaj, e, e, koje bi imalo svoga mjesta koje bi bilo najprikladnije a to da se žene oblače znači da su takvi izrezi na suknjama gore do znači do do, do li ja se izvinjavam ili do veša i tako dalje to to je neispravno lijepo žene se mogu rediti ne mora se ona pred sestrama pokrivati to se ne traži ali ne može znači pred sestrama biti tako je li ovaj isto tako ni pred svojom ni sa svojim znači mahremima znači treba ipak pa sta kodeks znači oblačenje A propis klanjanja akšava u zadnjih pola sahta i jacije iza pola noći. Akšava u zadnjih pola sahta ne smeta. To je vrijeme akšam namaza. To je vrijeme akšam namaza. Samo je problematično malo što ponekad kod nas jacija e, nastupa, odnosno bolje kazati, po vaktiji jacija se klanja a, a, e, u, znači, ovaj, a, e, znači, nakon što je nastupio jacijsko vrijeme, možda do desetak minuta. Pa ko odgađa akšam pola sahata ili 20 minuta do zadnjeg vremena može lahko uletu jacijsko vrijeme. E to je problem. A u protivnom da se klanja akšam pola sahata prije nestanka crvenila sa neba, što je znači ovaj vrijeme akšam namaza po konsensu islamskih učenjaka, koga spominje Mamal Mavard i Neovi i drugi pravnici, svi to spominju, Nema smetnje nikakve, to je namasko vrijeme. Kada je došao poslanik sa Osrme, ovaj, kada mu je došao Džibril, ali i da ga pouči namazima, došao je prvi dan, u prvo vrijeme. Klanjamo pet vakata u prvo vrijeme. Počeo od podne. Podne je kindija, akšem, jacija, saba. Klanjamo u prvom vremenu. Sutra je došao u podne i klanjao svaki namaz u zadnjem vremenu. I kaže između ova dva vremena namazko vrijeme. Pa žena kad god klanja namaz u namaskom vremenu, ne može se tu znači praviti problem oko toga, jer to je namasko vrijeme koje je širijatski određeno. Znači, inna salate kada tala mu'minina ki taber mokuta. E, znači, vjednicima su nam, na, na, na, na namazi u tačno određena vremena propisane. To ima znači početak i kraj. Prvo vrijeme je najbolje i o tome imaju predaje, predanje od poslanika sa osvim koja se mogu pojačati, mogu, imaju dobar lans preostraca kod Are Kutnija i drugi, da je znači namaz u prvo vrijeme najbolji. Ali nakon toga kad god klanja, znači nije, nije problem i nije to znači sporno. A što se tiče jacije za pola noći ne treba, jer je došlo u hadisu <clears throat> došlo u hadisu koga bilježi imao muslim u svome sahihu od Aisha radijallahu te alanha da je poslanik sa osvim rekao salatu lejli ila eh, salatu la iša ila nisfil lejli vrijeme uh, jacije do pola noći Vrijeme jacije namaza do pola noći. Ima i drugi hadis do većinskog, većinskog, većinskog dijela noći, tu je razilaženje među učenjacima. Hanefijski učenjaci su odabrali da, da, da je to ovaj do, do, do sabaha. E, drugi plan su odabrali da je do pola noći. Najpreče je jaciju klanjati prije pola noći. A pola noći je od zalaska sunca do zore. Prepoli se to vrijeme. Nakon što je sunce zašlo, do zore, ne od, ne od, ne od jacije. Nego zalaska sunca do zore. To se vrijeme prepoli i prije te ponoći klanjajte pola sahata ili 20 minuta bojati se, pošto je sabarsko vrijeme, zato ovaj sabarsko vrijeme je stavljeno da nastupa ranije, ovaj, e, u tom pogledu bi mi mogli klanjati malo kasnije čak onda, ali znači da se klanja prije ponoći, da se završi, to je preče i to je bolje, ovaj i to je ispravnije bez imalo sumnje jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog dana odgodio jaciju namaz do pred pola noći ljudi ga čekali Pa je izišao napolje, kaže, ljudi su, kaže, klanjali, pospali, a vi, kaže, čekate namaz, kaže, vi ste u namazu. Kaže, da se ne bojim da će otežati mom umetu, kaže, učinio da je ovo vrijeme jacije namaza. Pred pola noći. Pa je tako poslanik, sal sam činio, a mi se ugledamo na našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Uh, smisao salav, pitanje treće smisao salavata i njihov tefsir jer je poslanik sam najbolje stvorenje zbog čega onda mi dovimo za njega i šta trebamo osjećati tada. Mi dovimo poslaniku sa osreme, mi time iskazujemo našu ljubav prema poslaniku sa osreme. I našu ovisnost o njemu u smislu dostave od stvoritela zuđer vjere. Jer da mi on dostavio vjeru. Pa poštovati poslanika sa znači uvažavati ono čime što nam je uzvišeni Allah, čime nas je počastio to je islam, s jedne strane i s druge strane njega kao poslanika, jer ga uzvišen je Allah poslao. Židovi su ubijali svoje poslanike, a mi našeg poslanika hvalimo i veličamo, izdižemo ga na stepen koji mu pripada. Ne dižemo ga mimo tog stepena, da mu dajemo nešto od, od, od ljudskih osobina, zato kažemo uh, uh, wa anna rasulallah u ene Muhammeden Abdullahi wa Rasuluhu, da je, sredočimo da je poslanik, Muhammed, njegov robi poslanik. Znači rob nema ništa od božanskih svojstava, ali ima poslanstvo kojim mi nisu počešćeni. Pa i to znači, ovaj uvažavanje poslanika sa osreme znači odaždivanje naredbi uh, te Tebara. Jer ne može Allahov poslanika sa osrem boliti osim vjernička duša. Hajte mi naćite čovjeka koji ne klanja, ne posti. I dan i noć, sallallahu ala razum. Ja, rab, ja rabbi, salli ala Muhammed, wa ala ali Muhammed. Tako čovjek koji ne klanja, to je nemoguće. Znači, samo čovjek vjernik koji osjeća vjeru znači, u svojoj duši, u svome srcu, on je taj koji znači da je e, poslanik, sam, znači pravo i mjesto koje zaslužuje. Pa je to znači odazivanje na... I ne znam na kraju krajeva, mi ne moramo znati mudrost svega. Mi znamo da je uzvišeni Allah naredio nešto. Znamo da je naredio da, da, da, da klanjamo akšam tri rekiata, da bacimo sedam kamenčića, da obiđemo sedam puta oko kjabe. To nam je naredio i to je završeno. Dok je uzvišen Allah naredio, mi se tome pokolinu i ne moramo znači dati mudrost svega što je jeli, propisano. Ovdje imamo pitanje da li je vjerodostojan hadis koji prenosi Tirmizi u kojem se kaže da je poslanik sa osreme e, e, ž, da mu se požalio Alija da da mu Kur'an izviče iz prsa, pa mu je poslanik rekao da klanja svakog četvrtka najveći određen namaz i prouči određenu dovu za pamćenje Kur'ana, pa nije prošao pet ili sedam petaka, ali ja je opet došao posle vijeka, da mu je sada da uči Kur'an kao da Allahova knjiga otvorena pred njim i tako da. Ovaj hadis koga bilježi imam Tirmizi, imam Tirmizi za njega rekao koliko se ja sjećam da ima Tirmizi ovaj hadis u cijenju vjerodostojenju znači vjerujem da, da, da neko od nas pogleda u zbirku e, Tirmizinu, ovaj, da je on ocjenio ovaj hadis ispravnim, ali je ispravno da je ovaj hadis daif, da je neispravno. To je ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka, zato što njegovom lancu prenosilaca, koliko se sjećam, ima ravija koji se zove El-Walid ibn Muslim, koji je bio obmanjivač jedne najgore vrste obmanjivanja koja se u hadiskoj terminologiji zove a, tedlisu tesuje znači izbaci, izbacivao bi nekoga od, od ravija u, u senedu, u lancu prilostlaca ispred sebe, ispred svoga šeha. Što je najgora vrsta obmanjivanja i tako da ispravno ovaj hadis da i dova za pamćenje Kur'ana je daif nije ispravno. Dobro, ova dova o kojoj sada govorimo, pazite dobro, koja je došla u hadisu kod Tirmizije, o hadisu Alije, Međutim, da li je dozvoljeno muškarcu ili da digne ruke da kaže gospodar moj, e, pojačaj mi moje pamćenje, gospodar moj, ovaj, e, ne znam, učini mi ovaj, pa, pamćenje jakim da ne zaboravljam tvoj, dozvoljeno je, to nema smetnje. Ali ovaj namaz i dova u ome smislu i da se to smatra sunetom, to, to nije ispravo. To je dalje. Jesu. Najbolji način za pamćenje Kur'ana jeste da se nađe vrijeme kada se uči, Znači učiš svako jutro od 8 do 10, od 8 do, do pola 9, od 8 do nije bito kada. I na večer odediš vrijeme tačno, ideš po tom vremenu i stalno znači ponavljaš, ponavljaš, ponavljaš, ponavljaš i tako se uči Kur'an. Niko nije prošao Kur'an jedan put i da ga je zapamtio svega. Je tako? Ali jeste uzvišen, Allah je dao određenim ljudima, je li, dao im je, ovaj, je li, uh, određenu moć da, da pamte, da imaju jači hipsi, tako da li. Ja znam ovaj jedan profesor spominjao, koji nam je predavao kirajet, da je da mu je došla jedna djevojka, eh, da li mu je bilo tu, ne znam šta mu je bila u rodi ili nije, uglavnom došla mu poslije ljetnog raspusta, tri mjesece, kaže profesor, kaže, cijeli sam tu Kur'an naučao za tri mjesece. Može biti da da ovaj ovaj da Allah dade nekome pamćenje, ali u osnovi se znači treba ponavljati puno i to je najbolji način da neko ne pomisli preko noći zaspem, proučim jednu dovu, ja ujutru ustanem ja Hafiza Kur'ana. Nema od toga ništa nego znači trud, trud i trud. Jes. Odlazak žene na mezarje, odobrano mišljenje. E, ovdje je oko islamskih učenjaka, znači kada islamskih učenjaka ovdje ima rat. Rat oko toga, da li žene mogu ići na mezarje ili ne mogu. Hambelijski učenjaci to brane, i to brane da, sa vremena Hambelijska olema poput i Maza, Ibn Sejmina i drugi. Drugi su učenjaci to dozvolili, e, kod hanefijskih pravnika to je dozvoljeno, ispravno mišljenje ono što zastupa hanefijski mezheb. Da je ženi dozvoljeno da ide na mezarije. I to je odobro šeha Albani, to mišljenje. I druga ulema, ovaj, e, e jer je e, došlo kod imama Hakim u njegovom ustredreku da je Aisha jednog dana išla i posjetila mezar svoga brata Abdurrahmana. Postar medar svoga brata Abdurrahmana, onga Abdurrahmana Ibn Abi Bekra, koga smo spominjali, znači kada, je, kada smo spominjali znači, u našim predavanja, kada je izlazila sa njim jeli, do, do e, Tenaima, kada je nijetila znači, umrnuti jel u redu a imamo mi hadis ima hadis u kome se kaže la'an Allahu zavuaratil kubur Allah je prokleo žene koje puno posjećuju kaburove ima takav hadis kod Ibn Mađe on je vjerodostojan to je tačno međutim u hadise kaže zavuaratil kubur ovdje je došlo u superlativu u arapskom, znači sigatul mubalaga, a to je znači koje je puno, ona samo biti vrsi, vrti oko kaburova. S mezarja na mezar. Nije ni navečer ni legla, nije se ni probudila kako treba na mezar. I samo oko mezarja vrti. E, to nije dozvoljeno. To je zabranjeno po hadisu. Ima i hadis lan Allahu za iratil kubur. Allah prokleo žene koje posjećuju kaburove. Ali taj hadis je daif. Pazite, dobro me slušajte. One koji posjećuju kaborove, da su proklete hadise ih. One koje puno posjećuju, taj hadis je ispravno. Pa je ženi zabranjeno da često ide na kaboru i da se vrti oko kaborova, a da ovdje ponekad da posjeti svoje roditelje u godini jedan put, dva put, tri put, četiri puta, posjeti ovaj, nekoga drugog. Poslani kaže, kaže posjećujte kaborove, one vas posjećuju na smrt. To je i muškarci i za žene. Samo što žene ne trebaju da idu puno na kabura. Zato što su zbog svojih emocija, osjetljivosti i tako dalje, trebaju znači da izbjegavaju znači to. Tako da je ženama dozvoljeno da idu na kaburove, inša Allahu Teala, i u tome nema smetnje. Yes. Nošenje prstena van kuće bez rukavica, ne. Ne treba žena staviti na sebe koja ne nosi znači, rukavice, ne treba staviti ništa od ukrasa jer to privlači poglede muškaraca, a cilj hijjaba je da odvrati, a ne da privuče poglede muškaraca. Jesi? uklanjanje masa od tkiva nakon trudnoće, to jeste u okviru porodinskog zahvata, alimentacija, viška, znači to je vjerovatno, ako je carski rez, pa se znači tim, znači putem radi, i šal tela da u tome nema smetje. Znaš ako, ako to žena ne radi, radi uljepšavanja, nego radi zdravlja. A ovdje, znači, operacija nije prvenstveno radi, odnosno otvaranje abdomena, ili, jel, nije radi uklanjanja tkiva toga te da kakve operacije plastične da razumijem kako hoćete nije bito nego je došlo znači usput više ovo tada zvore smetati na takav način neće smetati klanjanje u džami okruženom okružen, koja je okružena nešto ima u zagradi dakle onda mezarlo znači da su mezare kod džamija stari mezarni, jel tako nešto ni. Uglavnom, klanjanje u džamiji koja je okružena sva mezar, mezarima. Ako nema mezara u džamiji, nema mezar u džamiji, nego ima oko džamije. Ako je iza džamije, ne smeta. Znači, mezar iza leđa, ne smeta. Nema s desna i lijeva i u pravcu kibla nema ne smeta. Ako imaju s desna i lijeva i iza, opet ne smeta. Problem je ako su mezari ispred. Problem je ako su mezari ispred klanjača. Wallahu ta'ala alam da ni to ne smeta. Šeh Ibn Baz u svojim fetvama je dozvolio znači namaz u takvim džamijama. I to je ispravno mišljenje. To nije u džamiji, to što je ispred džamije, ima zid, ima nekakva pregrada, razvojeno je. Najbolje bi bilo kad bi bio još jedan zid, novi zid, dići između mezara i džamije, to bilo najbolje. Naj, naj, naj. Ali, ali ako ima samo zid džamijski tu i nema u džamiji mezara, inša da ne smeta. S tim da čovjek ako ima dvije sestre, dvije džamije, u jednoj nema, u drugoj ima, bolje da ide ono u kojoj nema, nego da klanja tamo gdje ima mezar. Tako da neće smetati našto što je ovo, e, ovo je pitanje kojim smo mi puno iskušani veliki broj naših tih džamija imaju ovaj i islamski učenjaci su navodili spominju to u svojim knjigama kažu zašto je to tako zašto su ljudi okopavali ovdje je bitna jedna stvar pazite ukopavanje znači mrtvaca u blizini mezarja šta je povod toga Naši ljudi kada su to činili u naše vrijeme u džamijama, nisu to činili što su oni obožavali mezar ili bili kuburije, pa samo su kaburova vrtli. Jeste da je bilo kod nas sofizma dosta, to je, pa će, to je tako. Ali e, nisu to činili iz tog razloga. Niko nije išao potirati po mezarima ono što čini danas kuburije. Nego su to činili zato što im je najbliže. Tu mu klanja ispred džamije i odmah ga ispred džamije, samo ga tu ukabur, znači odmah, je tako, 10-15 metara od džamije, tu ga stavi ispred džamije, ne za džamije, nije bitno i nakon toga, znači, ovaj, najlakše znači, tako obaviti džamiju, ovaj, e, dženazu. Pa zbog toga se to radilo, tako da neće smetati. Može proći, znači, namaz ispred, može proći, inša Allah, da je ispravno. Inša Allah, da je ispravno, jesno. Odlazak u žene u džamiju sa samo jednim ulazom ne smeta odlazak u džamiju samo jednim ulazom e, i to je bilo vrijeme poslanika sam sam. Vrijeme poslanika sam sam bile, znači u džamiji jedan ulaz bio. Nije to problematično. Ali znači treba žena, je tako, gledati. Neći tamo sa muškarcima ulaz, znači u najveću gužu, znači je tako, da, da, da mnogi muškarci po džamijama, znači ne paze na to da dolazi u fizički kontakt sa ženom i tako dalje, a da uđe žena u džamiju gdje ima jedan ulaz, nema smetnje. Iako, jeli, znamo svi da je namaz žene u njenoj kući bolji, ali ako ide u džamiju, duža je samo da izbjegava, znači taj fizički kontakt sa muškarcima, da sačka da oni iziđu, pa da onda oni izlaze, ili da prvo žene iziđu, pa muškarci, na neki način, znači da izbjegne gušku. Jes. Boravak žene u hajzu, u haremu džamije, nikakve smetje nema u tome, harem džamije nije džamije. To je odvojeno i u tome nema nikakve zapreke, inša Allahu te Možem šeh Kuzović, voljela bi znati kakav je stav islamskih učenjaka po pitanju onih koji se bave muzikom, pjevanjem, unaprijed zahvalna sestra. Kakav je stav islama po pitanju koji se bave muzikom? To su griješnici. To su ljudi muslimani i njegov iman i stepen islama ovisi o njegovom praktično o njegovoj primjeri islama, ali on griješnik u osnovu. On je griješnik u osnovi, ali to su ljudi koji, ponekad je teško, znači, ovaj, da, da se ljudi odvrate od toga, zato što jednostavno to je, e, je li, popularnost, ovaj, karijera, je tako, ljudi čovjeka bodre i podstiču, živio, hajde nam nešto otpjevaj, mi ne možemo bez tebe, i slično tome, je li, neki to pravdaju i nekakvom davom, on kroz to nekakvu davu čini ljudima, to je neispravno, znači ovaj ima zaista ljudi koji su hajdu ja sam jedne prilike putovao avionu sa jednim našim pjevačem neću ga spominjati ime na nas ne zanimaju imena ovaj i tako je zadesno da on sjedi pored mene pa, pa sam ovaj sa njim razgovarao i govorio jednostavno on je dobio fetvu od nekoga on kaže ja sam dobio fetvu jer ja znam da sam dobio fetvu sad ćeš ako dobiti drugu fetvu od to što znači prvo to prvo to što si dobio sad ćemo je poništiti pa sam razgovarao no međutim eto ovaj lijepo smo se rastali i ovaj i, i tražio je kontakt nakon toga sa mnom, ali nije ni rad, danas se nije prošao pjevanje. Tako da je to grije. Muzika je grije. U muzici nema nikakvog dobra poslanik, je sam sam zabranio muziku. Ima skupina hadisa od poslanika, sam sam koji brane, znači, muziku. I nema sumnje da je to riječ našeg selefa, iako neka, ja, ja, imam, ja sam knjigu napisao o tome, ima dva izdanja, ima, ako možete napaviti ovo novo izdanje, ono je dopunjeno, znači ono je izišlo prošle godine o, o propisu brade, muzike i, i, i, ovaj, i pušenja, da uzmete da pogledate znači, muziku, šta su islamski učenjaci govorili, čak neki navodili konsensus o tome i kako se izražavali o, o pjevačima i o pjesama, a zapamte, kod nje je bila muzički instrument, je kod, njega, kod nje je bila nekakva tamo, ne znam, bubanj nekakav u koji se udara, nekakav zvuk izlazi, kad bi insan čuo, rekao bi, molim te, platit ti, nemoj mi udarati nemoj me zabavljati, platit ću ti. Danas ova, ova muzika, danas koja ima, ona opija, znači ona bi mrtvog bi digla iz kabura. E takva je to muzika. To su takvi in, instrumenti muzički da, da, da, da čovjeku odmah razum njegov opije. I način kako to čine danas i tako dalje. I pogledajte na kraju muzika. Nađite mi pjesmu koja izlazi iz okvira nemorala i žena. Ja je u njoj žena, je u njoj nemoral direktnim ili indirektnim putem. Bujno. Ne, te pjesme koje ćete naći, Meira na tabutu, to, to je jedna bila Meira i crkva umrla, nema je više, za, završeno sa Meirom. Gdje su druge pjesme koje pjevaju, ovaj, i, i ovaj, sve se spominje, znači, ja je žena, ja su vino, ja su noći, ja je ovo, ja ono, sve je vezano, znači, za nepokornost stvoritelja za Pa su ljudi, nema sumnje, koji to čine, znači, griješnici, i oni su griješnici sami po sebi i griješnici što još drugi odvode u grije. Čovjek koji sjedi u kući svojoj i, ne znam, ovaj, čini nekakav haram, on čini to svoj nikoga drugog ne ometa time. Ali onaj ko dođe napravi, ili tako, napravite ovaj jedan koncert gore na muzic, na, na, na stadiju, na košavu, da dođe neko od, od pjevača. Ima i, maša Allah, jeli, na, na, na rodlo i se na Dunjaluku. Ovaj, a, a, na, napravite, ja ne znam, ja znam samo jednog od njih s kojim sam sjedio. Hvala Bog drugog, ne znam nikoga, nije nikoga od njih. Od taj koji sam sjedio, znam ga. Ovaj, i, i o, na, neka napravi koncert dođe, jel tako, dolaze ljudi iz, iz van Bosne dolaze. Znači, karte se naručuju, to je suho zlato. Jel tako? A kad se napravi e, BKC tribina, kad se napravi negdje predavanje, dođeš stotinu ljudi, jel tako, na predavanje. Tako da ko može nasavjetovati, ako neko ima da se bavi s tim, da ga nasavjetuje na lijep način, ovaj, to je lijepo i to je pohvalno, u protivnom E, baviti se muzikom je zabranjeno i kažem ne bi sada dulio izašenje vam argumenta i hadisa da to citiram kada ima već knjiga napisana imaju i druge knjige o tome napisane kako da je napisao nešto od, od ehlu sunneta pročitajte u tome će biti hajr A koje su ispravne promjene na vakti islamske zajednice? Da li se sve što vrijedi u svim godišnjim dobima, da li sve isto vrijedi u svim godišnjim dobima, neovisno o dužini, da ne, ne vrijedi. Ne, razlika je. Leti znači sabah ne treba klanjati osim nakon vaktije. Kako vaktije stoji, sabah se ne treba klanjati osim nakon toga nekih 45, najbolje 50 minuta sačekati. Ako sačka sahat vremena, ovaj, rezahu Allahu hajdu. 50 minuta je Nakon 50 minuta, znači mi smo išli, izlazili smo ljetos dva puta gledati u Ramazanu, znači gledali znači zoru, nastup zore, znači kada je vrijeme sabaha, nema ni govora o sabahu, nikako ni teoretskog, znači nema govora o sabahu, ali to nije tako zimi, nije tako ljeti. Pa se to razlikuje, dužina dana se krati, vaktije često, pa zimi mm, se možda jacije može klanjati sat i po, po, po, po akšan. Ne možda, nego sigurno može, a ljeti ne može. Leti ne može, ja sam prije, ne znam, jedno 5-6 godina sam mjerio ovaj e, ljeti, znači vrijeme kada je najduži dan 21.6. Znači u bosanskoj krajini sam bio i mjerio gore, znači ne može se klanjati nikako sat i po, po, po, po, po akšanu. Nego se može klanjati samo po akšamu sat i 45 minuta do 50. Najmanje. A pa zimi može, pa znači dan varira, tako da ne, nije ispravno uzeti to, to pravilo, znači generalno da bude, nego to je znači to se mijenja, pa treba ovaj a, to treba znači ovaj imati u obzir. Jest, sad koliko je tačno ja ne mogu da ovdje kazati. Koliko je znači tačno zim, koliko će ljeti biti, ali znači sa, kod sabaha treba biti oprezan. Kod sabaha treba biti jako oprezan, jer je ovo, ovo nije problem ovdje ne kaže islamska zajednica, je islamska zajednica problematična. Nije islamska zajednica problem. Znači, žive bile, ovaj problem je problem Mekke. A problem Mekke. U Mekke ima ovaj isti problem. U Amanu ima isti problem. U drugim mjestima ima. Šeh Albani nije htio klanjati. Kaže, sabah u Amanu nastupa tek između 20 minuta i pola sahta nakon rezana. I nije htio ići u džamije koje klanjaju ranije. Dobro, oni čekaju posle rezana svakako pola sahta. Ali nije htio znači ići klanjati u džamiju, klanja ranije. Pa je taj problem prisutan svugdje. Znači nije to samo naša islamska zemlja. Nego jednostavno imaju kalendari koje je neko davno napisao i hajmo po tim kalendarima, to nam je najlakše i najjednostavnije i, ovaj linijom manjeg otpora, a u stvari, znači oko sabaha ima problema. Jesi. Salamu alaikum, kada klanjamo iza imama, u pitanju su zadnja dva rekiata farza. On uči u sebi. Mi ne produžimo fatihu ni do pola, a on se spušta na ruku. Da li da završim sa surom pa da se spustim na ruku ili prekinem fatihu i njega slijedim? Ne, slijedi se imam. Slijedi se imam. Znači, e, poslanik kaže, kaže im nema džu ili li imamu li tebe bih vela tahteli fali. Imam je da se slijedi i nemojte se razilaziti od imama. Pa neće žena, znači, ili muškarac nije bito, ili muktedija općenita koji za imama, klanja je kada imam učini seždu, odnosno ruku, kada ode na ruku, neće. Dovršće šako je ostalo, vola dalini, nešto slično tome, kratko, nije problem. Ali znači da ostaje dugo i da kasni dva rukna, jer kad bi se imam vratio, rekao sam je Allahu liman hamide, a ona još uvijek stoji i uči, to bi kod neke uleme bi namaz bio pokvaran, batil, jer je preskočila dva rukna iza imama, pa ne bi znači bilo ispravno. Da li je dozvoljeno učiniti seždu zahvale Allahu vremenima koja su pokuđena za namaz? Jeste, Sežda za namaz nije, sežda zahvale nije namaz. Zato se sežda zahvale može učiniti bez abdesta, ne mora biti okrenuta prema kibli, ne mora imati mahramu na glavi, može biti u hajzu, nikakve smetnje nema. Sežda zahvale to je vid zikra koji je došao u toj formi. Kako kaže šeklu sami Mutajmi, rahimahullahu teala, u svojim petvama. Iako su mnogi učenjaci slovili, ispravno je da ne treba. Sežda, znači zahvale, ne mora biti bolje da bude prema kibli, da ima na mahrama na glavi, da se bude pod abdestom, to je bolje. Ali bez svega toga može. Sežda zahvale je došao, ne znam, došao vijest, nazvala sestru, druga sestra kaže, ne znam, ovaj, desilo se to i to, nekakva radosna vijest. Je tako? Dolazi ti babo, nisi ga vidjela pet godina, eto ga, dolazi pred Sarajevom je. Znači, sežda zahvale se čini tu, tad Haber došao vijest ovaj, uh, radosta i odmah znači na mjesto kako je padne na seždu. E kaže, sačka je živ bio, idem ja okupati se pa ću staviti mahramu na gotovo je, prošla je vijest. Znači, zato je sežda zahvala i znači u tom momentu, tako da ne mora znači biti ovaj, uh, uh, uh, ne treba biti ništa od onih uslova kao što ne treba ni biti ovaj vrijeme u kome je zabranjeno jer to nije namaz došla je zabrana klanjanja a ovo je sečda pazite dobro da vam kažem a, je li prst čovjeka čovjek može li se kazati za prst čovjeka da je to čovjek ne to se kaže to je dio čovjeka E tako ne možemo ni kazati za seždu da je namaz, nego je sežda dio namaza. Ista stvar, nikakve razlike. Jesu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, alaikum wa salamu rahmatullahi makfiretu. Da li je dozvoljen muškarcu da preko interneta traži ženu koja e, ženu da sjedi sa njom, hoće da se dopisuje dok mu je prva žena, dok mu prva žena spava, da li se to zurom prema prvoj ženi obeća se drugoj mehr veliki i njenu djecu, a prvu ne može ni izdržavati, ima mnogo dogovanja za kuću koju je kupio. Ne znam što vi se komplikujete. Što uskraćujete slobodu muškarcima? Pustite, pustite ga. Nek živi slobodno. To je znači hal naše braće mnoge, ne kažem sviju, ali mnoge koji traži. 20 godina on je, on je platio interneta, ovaj, a, a, mogao je plati dug kuće što je platio interneta ovaj tražeći drugu ženu. I nikada je ni našao. I nikada neće naći na takav način. Jer uzvišen je Allah ne da berekite u tome. Da se žena traži preko interneta ili da se udaje neko preko interneta, to je usibet. Jer je mogu muškarca koji oženi ženu preko interneta. Došla žena, ponudila se nekome na internetu. To je roba, znači, koja je izložena, koju prolazi kako god. Žena treba da je nešto čuvano, da se muškarac oznoji, da dođe do žene. E takva žena će biti poštovana ta kako je došla sa internetom, otiće sa internetom. A. Znači, na način kako je došla, tako će i otići. Ovaj. I to sigurno ukazuje znači, na blijedost čovjekove vjere uzvišeni Allah te barake od će ljude pitati za svaku riječ na sudnjem danu, za sve što si uradio u osanu, sam što si uradio uzviši poslanik, sam kaže u hadisu a, koga prenosi Teoban od Allah, on koga bileži Blumađe, kaže a, a, na sudnjem danu će kaže le ale mene men je tu, te, je tu ne jeumel qijameti bi hasenatin emthale džibali bejbati hamen kaže znam ljude koji će doći na sudnji dan sa dobrim dijelima poput bijelih brda tihameta, ogromna brda kaže tejeđavah Allahu heba'en mensura pa će Allah sve ta njihova djela učiniti rasturenom prašinom kažu ko su Allahu poslaniče ti ljudi kaže innahum qaumun je min al lejli keba takhuzun innahum ikhwanukum min jildatikum kaže to su braća, vaša braća klanjaju noćni namaz kao što vi klanjate walakinnehum akvamun idha halau bi meharim illahim tehekuha ali kaže to su ljudi kad se osame prelaze Allahove granice oni pred muslimanima ja rob kad ga vidiš, ruke bi digao Allahu, rekao Allahu dragi, jer moguće da da vakvi danas robova ima na zemlji još uvijek. A kad se osami, prelazi Allahove granice. Uzvišen je Allah, će te bar pitati čovjeka za sve. I zato u komentaru Allahovi riječi Ja le muha inetel e'ajuni oma tohfi sudur Zna oči koje pronevjeravaju i ono što prsa kriju Ibn Abbas kaže da je to čovjek koji isto sa skupinom ljudi I prođe lijepa žena i on obori glavu Obori glavu i on je zalijepio pogled za pod ništa ne gleda a samo dok on nestanu, a oči ispod uše gledajuću nju. Znači, pred ljudima si dobar, vamo se osami, uzmi da, hajde stavi tu ženu što čataš sa njom, stavi je, i čataj sa njom, i da još deset tvoje braće muslimana sjedi pored tebe i gledaju šta ti pišeš. E ako nisi živio spreman da pišeš to pred deset ljudi toj ženi, to ti je grije, ono što te kopka po prsima. Tako da je to zulum, to je nepravda, prije te žene, to je nepravda islamu. I to je nepravda toj tamo miskinki koja je došla tamo negdje ovaj naivna, ovaj došla i pala na tvoju riječ, jel tako? Ovaj, eh, jer žene su po prirodi svoje tako naivne. Dođe muškarac, složi joj priču, kaže joj par lijepih oni, oni, jel tako, ovaj, fraza, izraza i gotovo ona, ona je već hoće procuriti od dragosti. Ja, ja, aman, ja, kako mi priča lijepo. Priča lijepo. To što priča lijepo, to ti je dokaz da, da, da, da ti tako neće, znači, pričati u braku je tako priča koja god nalazi preko interneta, tako je priča i govori. Ovaj, pa je uh, pa je to zulum i nepravda. I naša nepravda što je to laž, što je to obmana. Obećavaš mehro, obećavaš kule i gradove, a ne možeš izdržavati ženu I koliko se stara žali da joj muž obeća da će ti, ne znam, imaći hiljadi pomaraka mjesečno od mene za izražavanje za tebe i za tvoju djecu, moju pastorčad, jel tako, imaćeš, imaćeš, imaćeš. I onda nakon toga je da, da, da sto maraka mjesečno i kaže živa bila Allahova roba, džennet je skupa, sabori. Ma sabori ti Allahov robe. Ti treba da saboriš i da ne jedeš i da ne piješ i da spavaš negdje na ulici pod, pod, pod, pod trešnjom ili višnjom, a ne koneš i u kući. Ti sabori. I ide nakon toga traži treću ženu treba ga dobro izmlatiti. Ništa drugo ne zaslužuju, znači nego da budu izmlađeni. Ja ne kažem, muškarcu je dozvoljeno da se ženi. Ne mora pitati svoje prve žene, ne mora uzeti od nje dozvolu nikako i ona nema sa njegovom ženitvo ništa. On ima pravo da se ženi bez njene dozvole. To je šerijatsko pravo. A to ima svoja pravila, to ima princip, to nije ja vašo. Igranje sa, sa, sa, sa muslimankama i, sa, i sa, sa njihovom čašću i izigravanje i prve i druge žene i ovaj obmanjivanje i tako dalje to je zulum znači za koji će čovjek biti pitan na svojim danu kad se boji Allaha zaođa svakot koji, koji to radi tako. Da li žena ima isto nagradu, to jeste da li isto treba da se ponaša kada na pošta napašća, znači dane koje nije mogla postoji Ramazanu, da li joj je ista nagrada, dove na fila, Allah vas nagradio svakim i vas. A e, žena koja posti mimo Ramazana, napaštanje nije kao postoji Ramazanu propis jeste obaveze posta. Ali ramazanski bereket je nešto posebno. Ali ovo je stvar koju na Allah propisao ženi. Tako da nema svetlja nikakve znači da žena je u propisu postača, ali nema sumnje da je dan koji su posti u Ramazanu, da je bolji od onoga koji se napašta. E ovako ću vam ja kazati. Da li je isto podne koje se klanja u 1.15 i u pola 2 i koje se klanja sad u ovo vrijeme? Ovo je sad naklanjavanje. Naklanjavanje. Ne može biti kao propisano vrijeme. Allah je te barake odala propisao post jedan mjesec, to je Ramazan. A ti kada postiš u Ševalu ili u, Zulkada ili Zulhidža ili, ili Muharremu i tako da to više nije, a to više nije Ramazan. To je drugi mjesec. Ali imaš nagradu i računat se da si spostila Ramazan. Jer je uzvišen je Allah to propisao. Tako da ne treba žena biti nemana po pitanju dova i svega drugog. Znači, jeli, ovaj, tom mjesec. Ovdje vam kažu, doku se ovoga seminara e, pričali ste o hajzu nakon što sam saznalo da ako dobijem hajzu u podnijskom vremenu, podne namaz treba klanjati nakon kupanja i prije redovnog namaza. Ako nisam klanjala podne, taj propis nisam znala, znači nisam nikad to ni pra, pratila, a ni znam koliko je namaza trebala naklanjati, šta da radim. Ovo je znači propis, rahamdala, hvala Bogu, jeli kada smo to naučili, sve što čovjek ne zna i što ovo je sigurno pitanje od pitanja koje je skriveno. Znači nije ovo pitanje koje je otvoreno, koje je jasno, koje se poznaje, prepričava se o tome, priča se i tako dalje, nego može biti skriveno pa da čovjek ne poznaje ovaj propis. Ne smeta ženi znači da ovaj ovdje je sada problem znači a, pitanja da ona da ona sada a, naklanjava te ne zna šta je je to bila jaci je to bio ovaj namaz nije bio ovaj kako je moglo biti neka kanja što više na fila jer će na fila na sudnjem dan doći umjesto farzova. Da znamo tačno da je to određeni namaz bio deslo se određeni broj puta pa bi kazali broj se Allaha i naklanja je određeni broj namaza kako je bilo to bi možda moglo ovako ne znamo ni koji su namazi šta su pa neka klanja samo sestra što više napila i neka od sada prati propis jer će čovjek biti pitan znači od vremena od kada je saznao Pitan nisu za, za temama koje smo obradili, poštovani brate, ali koristim rijetku priliku, hvala Allahu na tome. Naime, radi se o tome da sam sa nekolicinom se stara osnovala humanitarno udruženje, pa nas zanima jedan, da li nam je dozvoljeno provjeriti preko e, drug, drugi ljudi ili na bilo koji način osobe koje nam se obraćuju za pomoć. Ne da vam je dozvoljeno, nego je vam je obaveza. Morate to je vađib da se provjeri. A, kao kada dođe prosac. Došao prosac i prosi. Ovaj do, pros, prosi djevoj. Pita se ko je, šta je, odakle se provjeri se preko ljudi koje je. Tako i ovo. A ljudi danas to koriste. Danas ima izigravanja, poigravanja velikog s otim i da se pita ko zna tu osobu i da li je situacija kao opisana. Ne, ja poštojem i cijenim, ali ovo što smo mi dobili u humanitarnu organizaciju, to je metak muslimana. Jel za to biti pitan? Neću ba ničiji metak donosim na svome vratu. Hoću da ga dam osobi koja ga zaslužuje. I ja ću provjeriti ono što mogu. Može nas prevrati osoba, ali mi smo provjerili koliko možemo. Tako da je dužnost da se provjeri, znači lijepo, tajno, da ne bi došlo to da, da se pođe pričati. Vi znate kako, mi smo ljudi, mi smo čudni, ovaj, čudna bića. Dok me nekad neko pitao, on te rekao, ne vjerujem im, nije da ti ne vjerujem. Ali ja imam živ bio i metak muslimana na vratu. I neću da to nosim na sudnjem danu, ja nisam toliko hrabar da to ponesem na sudnjem danu. Hoću da provjerim. I ništa drugo. Tako da je dužnost provjeriti da se ispita koji šta je, našto ako osobu niko ne zna sa strane, piše kako šta, a reci mi, ko, kod koga, ko, ko zna tvoga muža, ko, ko te, neko te poznaje. Pa ćemo ispit, vidjeti pa nakon toga da vidimo da li zaslužuješ to ili više od toga što si tražio i slično tome. Jesu. Adam Sahan. E, Skobjerom da smo u dosadašnjem radu svetali puno onih koji e, sa, skupljaju već godinama novac za bolesno dijete, a taj novac ne koriste za liječenje, nego... A taj novac ne koriste za liječenje, nego za harame. Jedna dozvoljena upozoriti ljuda na njih, svakako. Znači, dozvoljeno je obavezno upozoriti znači na ljude koji, a, koji koriste e, dobrotu muslimana. Je tako? I kad se izišlo, treba, prvo treba njega nasavjetovati, pazite, ima put. Prvo skaže, slušaj živio, to sad uradio nikad više. Znači, nemoj slučajno više da se takva stvar ponovila. Ponoviš, javno ćemo izaći, stavit ćemo tvoje ime na Facebook, stavit ćemo ga tamo, vamo, u džami, ćemo kazati javno među sestrama, muslimanima, raširi tvojim, a to još jedan put uradiš. Znači, ne može niko koristi muku muslimana. Imamo ljudi koji nemaju šta jest i vrte po kantama za smeće, a neće da dođe i da tražu, da traže čuvaju svoj obraz i nakon toga dođe vamo nekoj levatina, znači i nakon toga kupuje cigarete i ne znam ovaj, ide kocka i već šta već radi sa tim imetkom, ne nikako. Pa je dužno znači upozoriti, a ako se to ponovi nema smetnje izaći javno kazati njegovo ime, to nije ogovaranje, nego to je čuvanje, znači da musliman je ovaj, merhametli, ali nije lud, pa tako? i niko se ne treba poigravati sa muslimanima i njihovom dobrotom. Da tako? Tako da je, ovaj, nema svetlje, znači, ovaj, e, provjeriti dobro kome ide i metak i ispitati na kraju ako treba na nekoga i upozoriti nikakve smetje nema. Kako je stav u pomaganju nemuslimanima i je li nam dozvoljeno pomoći? Jeste dozvoljeno pomoći. Muslimanu je dozvoljeno koji se, čije srce može pridobiti dati zekat, jer po ispravnom mišljenju volimo uh, Eldefet i ta skupina čija srca treba pridobiti, ona nije dokinuta. Ona i a, a, aktuelna je, znači taj propis i dan danas je ostaći aktuelna sunnjeg dana. Ali preče je pomoć muslimana. Muslima pada Allahu na sreždu, boji se Allaha, nema. Pokušaj, vidite ovdje u ovoj našoj Bosni kako se ovdje preklapa čovjek mjesec mjesecom da ga neko upita na prvi mjesec kako se preživio, kaže, Allah ne znam, od mi je, hiljadi po maraka, imam 300 maraka mjesec. I ne mreš objasniti nikome kako preživiš od mjeseca do mjeseca kako preklopiš, je tako? Pomoć nekoga od muslimana koji je bogobojazan i ko se trudi, a ne može, e, ovaj, to je preče i bolje nego pomagati nemuslimanu, jest. Da li je dozvoljeno prikupljanje zekijata? I da li je dozvoljeno prikupljanje sada sadaka turfitr? Evo ovdje vi želite, znači, da islamsku zajednicu, jel tako, učinite mojim neprijateljem. Znači, ja ako kažem ovo, ja sam završio, tako? A, da li je dozvoljeno vama da prikupljate ovaj e, zekijat? Pa kako će prikupljati, vi niste islamska zajednica? Znači, samo islamska zajednica kako izdala proglas nije sakupiti, ali tako, zekijat i sadekat ulfidu. Naravno, vi smijete se kupiti zekijat. I vi, i bilo ko drugi čovjek smije dati svoj zekijat i bolje mu je da dadne zekijat siromašnoj osobi, osobi koja je prezadužena, ili oni osam kategorija koje je spomenuti u Kur'anu. To mu je bolje i preče da da svojom rukom nego da daje nekome na lijevu i na desnu stranu vi možete dobiti zekat i možete taj zekat proslijediti, ali gledajte, znači kad zekat prosljeđujete da to bude osobi koja je zaslužuje i koja ulazi u te kategorije. Pa da vam fond zekijata bude odvojen od tog općeg fonda koji vam dolazi od sedaka, dobrovnih priloga i o tome. Jer čovjek ponekad može primiti sedaku, a ne može primiti ovaj, zekijat. Je tako? Tako da je ovaj bitno, znači ovaj da, da se to razdvoji i nema smetnje da vi uzmete jedno i drugo, samo sad kad fitr morate znati da morate izdvajati to znači u namjernicama kako je došlo. Pa ako ne možete, onda manite se toga, nemojte nikako uzmati sad kad fitr, nego uzimajte znači zekjat, možete dati znači zekjat. nema smetnje nikakve i možete ga uzeti, mi poštujemo cijelim u fetvo naše institucije, to je naša institucija, jedna jedina, ne imamo druge i nemamo bolje, trebamo popraviti ono što nije u redu i ne smijemo se boriti protiv islamske zajednice, ali ova fetva koju su oni izdali, da se Allah smiluje svima njima, nije na mjestu. Jest. Kako da se ponaša osoba koja, se, koja je potvorena javno i o kojoj se dalje šire potvore? <laughs> Rab, pa ko je više potvoren od naše majke Ajše, radijallahu talana? Bolja. I razumijete me, znači e, potvorena osoba, to ne znači znači da, da, da, da, da je propao dunjaluk. Jer mislite da će biti bez potvore? Ljudi, osobe sa kojima su svi ljudi zadovoljni, te osobe ne valjaju. Osobe koje, koju, koje svi ljudi ne vole, ni one ne valjaju. A muslimani između toga, imaš one koji te podržavaju, oni koji te šta? Osuđuju. Koji te potvaraju. Tako da je naša majka e, ovaj bila potvorena radi Allah talana, a znači to je sve ovaj u krugu, znači te nekakve u krugu te nekakve ovaj e, e, od nekakvog tog dunja, dunjaluški iskušenja kroz koje ljudi prolaze, a tako. Pa je dužnost imati lijepo mišljenje u muslimanu. Znate kada je došao Ebu, Ebu Ejub Elensar i došao je svojoj ženi. Pa kaže mu Uma Ejub, kaže Ebu Jube kaže čuješ li šta ljudi pričaju, kaže o Pa mu kaže, kaže Ebu Eju, pogledajte razuma i pameti. Kaže, ovaj, kaže, da si ti, kaže, bila na njenom mjestu, bil ti, kaže, učinila nemoral, pita svoju ženu, bil ti, kaže, učinila nemoral, evo do bil kaže, da učinim nemoral, evo do bil kako bi to uradila, kaže, ona je bolja od tebe. Odgovara svojoj ženi, kaže, ona je bolja od tebe, gotovo. Pogledajte odgovora razumno. Ti ne bi učinila, pa ona je bolja. Kaže, taj čovjek, ta žena o kojoj se priča, ta potvora. Ta je žena bolja od mene, a ja to nikad ne bi uradila a pa Allah ima najbolje od mene. Jel gledali? I čovjek treba imati lijepo mišljenje muslimana. kome se šire uzvišen je Allah je pretpremio bolnu patnju. Kaže u svom, u, u Kur'anu, kaže te barak je tala, inna lezine juhibbune en tešija al fahištu fi lezine amenu. Lehum adabun elimun fi dunja u lahire. Oni koji vole da se bestidan govor širi o vjernicima, njemu, pri, njima pripada bolna patnja na dunjalu koji na hiretu. Pazite, oni ih ne šire, kaže, oni koji vole On ništa nije kazao, samo sjedi i čuje da je tamo o Fatimi, o Muji kazano nešto ružno. Odmah mu srce mu zaigra, drago, gotovo. Njemu je bolna patnja. A šta mislite ona onima koji šire? I na kraju krajeva, možda sestre, ovaj, uh, vaša dobra djela, Bojrom. A dobro, jeste, u red, dobro. A, eh, znači, možda na sudnji dan dođe neka od vas, ili neko od muškaraca, bilo ko od nas, nije bitno vjernika. I uzvišen je Allah kaže, robe moj, dođi vam. Gdje je svoj namaz? Kaže, evo i gospodar, ovo svoj namaz. Allah i uzme, smota i ko pohabani je otirač, kako sam u jednom daif hadisu, kako je ga bileži tabarani, i baci ga u lice čovjeku. Kaže, to ja neću primiti, to ništa nije iskreno bilo, e, nije iskreno kako treba. Dalje, gdje ti je post? Evo, u lice. Zekijat u lice, baci. Šta imaš dobri dijela? Nemaš ništa ne kaže imaš kod mene ljudi su se potvarali ti saburi u juđenet to nije daleko da uzvišem da tako bude pa će na sudnjem danu čovjek poželjeti da, da ga je što više ljudi potvaralo Traži od svoga babe, babo, jesi li živ bio i kada kazao Omer Nuru? Babo, jesi li nikada govorio. Babo, je li ovo? tražićeš dobro djelo. Ha. Možda nešto u Asan tekra u šeji nohu oheru Možda možda vi nešto mrzite, to dobro za vas. Tako da ne treba ovaj, da, da, da, da se... Ovaj, ne treba čovjek... Uh, E, ne treba čovjek, znači i sestra, ne treba da, da, da, da u tom kontekstu ili da, da, da se žalosti, a ne treba u tome učestvovati. A u protivnom, znači, naš poslanik nije, nije sa osam bio bez potpore. Nije Ebu Bekri, Omer i Osman i Alija. Nije bilo, majke vjernika nisu bile. po pa šta vi želite? Hoćete vi da hodate po Dunjaluku i prolazite pored zgrada i ljudi sa zgrada Ja, Rab, Aman, Ja, Rab, bacaju cvijeće na vas i, i ovaj lijepo govore i samo Nema toga ništa. Nema toga ništa. Te iluzije u, iluzi, u iluzijama nemojte živjeti. Znači, to, će, to je bilo, znači, ovaj, a, a, onima koji je bolji od nas, uzvišen Allah hoće da očisti svoje robove, u svakom slučaju, znači, ovaj, a, ne treba samo učestvovati u tome i treba saburiti na ezijetima ljudi, jer poslanik sam se kaže u hadisku, koga bliži imam tirmizi, onaj ko se miješa sa ljudima i saburi na njihovim ezijetima, uznemiravanjima, kažu, uh, kaže poslanik sam sam on je bolji od onoga ko se odvoji. Ko se odvoji negdje u stranu i jeli, živi svoj život, pa pobjega od ljudi. Ovdje ima još pitanja, ja zaista ne mogu više odgovarati, ja imam, imam večeras ovaj predavanje, morat ću ići, znači ovaj, a, a, e, pa ne znam, možda nekada kasnije, ako bude bila kakva prilika, možda ovako srmna vrijeme, ovaj, da, da, da se možda prikupim, imate uvijek puno pitanja, uglavnom sestri imaju uvijek više pitanja od braće, to je vjerojatno zbog toga što nemate priliku da, da često pitate, uglavnom možemo mi s na vrijeme ovako napraviti nekako druženje kad ja budem slobodniji, ako ovo ovaj je sam ovaj period bio slobodniji, sigurno početkom školskih onda će odmah biti zauzet više, ali znači ako bude bilo kasnije potrebe može se napraviti ponovo inshallah tale jedno ovako druženje pa da da se odgovori znači na preostala pitanja Allah ta'ala namu sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi washabihi ajma'in Hashem